U sljedećem pitanju koji nam dolazi iz Zenice stoji Assalamu alaikum. Ja bih vas upitao kako se posebno zaštititi od bluda. Pozdrav iz Zenice. Živimo u državi i u uslovima u kakvi mi jesu i situacija je takva kakva jeste i ima i ovakvih pitanja i ovakvih razmišljanja. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, upravo ono što je Alesetov Selam dao kao odgovor jeste da čovjek znači bude u braku da se oženi meni ste te aminkum el bajate felijete zauveđ onaj koji je u mogućnosti na njemu je da se oženi a onaj ko nije neka sposti jer on je džunne fa inne samil džunne jer čovjek ako dadne duši i duševnom odgoju prednost na strastvenom i tjelesnom, onda se može upravo uzdići iznad tih strastvenih nagona u periodu kada Allah subhanahu ta'ala stavlja roba na kušnju tako da Allah subhanahu wa ta'ala zna za svakoga i zna za ono što nosi njegov organizam, njegova priroda, ali ako čovjek osaburi, moli Allaha subhanahu wa ta'ala, djelje šenu počasti čistim brakom u kom može živjeti i strastvene nagone ispoljavati onako kako Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan.